Ici Danny Rousseau du Bureau des traductions. Madame Hodgson, je vous rappelle qu'il faut absolument nous laisser savoir si le document à traduire fait l'objet des mesures de sécurité particulières. Avant de nous envoyer les deux copies du document, vous devez vous assurer qu'elle porte la cote de sécurité appropriée.